บุ๊กทูแปดสิบห้า восемьдесят пять восемьдесят пять คำถาม อดีตการหนึ่ง спрашивать прошедшая форма один спрашивать прошедшая форма один คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว сколько вы выпили сколько вы выпили คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว сколько вы проработали сколько вы проработали คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Сколько вы написали? Сколько вы написали? Как вам спалось? Как вам спалось?